Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate. Zofini, ljubimci. cemetery. tell you anything. Zofijini ljubimci. Pozdravljeni v novi oddaji Zofijnih ljubimcev. V današnji oddaji bomo počastili spomin na nedavno preminulega, enega pomembnejših, a večinoma spregledanih ameriških zgodovinarjev, Howarda Zina. Poslušali bomo prevod intervjuja, ki ga je za Share International z njim naredil Jason Francis – Naslov pogovora se glasi Ideja, ki nas lahko združi. V njem pa je Zin spregovoril o vojni, družbenih gibanjih, zgodovini in ideji, ki bi nas morda lahko združila. Kot vedno pa nas v nadaljevanju čakajo še redne rubrike. Filozofija skozi čas, humor, poročilo Delavsko-Pankrske univerze in napovednik. Vabljeni k poslušanju. frog-eyed man as he walked into the bar and Betty Coltrane she jumped under her table. What's your pleasure? asked the barman. He had a face like boiled meat. There's a girl called Betty Coltrane that I have come to see. But I ain't seen that girl around here for more than a week. And Betty Coltrane, she hid beneath the table. Well, then I became a sailor with mermaids tattooed on his arms, followed by the man with a wingnut ears who was waiting in the car. Well, Rabbit Moore sensed trouble, he'd seen it coming from afar, and Betty Coltrane, she gasped beneath the table. Oh well, the sailor said I'm looking for my wife. They call her Betty Coltrane. And the frog-eyed man said that can't be. That's my wife's maiden name. And the man with a wingnut ear said, Hey, I married her back in Spain. And Betty Coltrane crossed herself beneath the table. Well, Rabbit Law stepped up and said, That woman is my wife. And he drew a silver pistol and a wicked bowie knife. And he shot the man with a wingnut ear straight between the eyes. And Betty Coltrane she moaned under the table. Oh, well, the frog-eyed man jumped at Robin Moore, who stabbed him in the chest. As Mr. Frog-Eyes died, he said, Betty and the girl that I love best. With the sailor pulled the razor, Robin blasted into bits and Betty. I know you're under the table. Uh, well, I have no fear, said Robin Moore. I do not want to hurt you. I never a woman did I love near half as much as you. You're the blessed son of me, girl, and you are the sacred moon and Betty got his legs out from under the table. Uh, well, Robin Law went down heavy with a crash upon the floor. And over to his thrashing body, Betty Coldridge, she did crawl. She put the gun to the back of his head and pulled that trigger once more and blew his brains out all over the table. Uh, well, Vince Freedom shook it away, the smoke away said, I'm sorry, Mr. Barman, to leave your place this way. And she emptied out their wallet. She said, i collect my separate pay. Then she and to a dollar on the table. Yeah. Za misel. Za misel. Lažna zgodovina se proizvaja celi dan, vsak dan in resnica novic ni nikoli v novicah. Adrien Rih Ideja, ki nas lahko združi. Pred kratkim umrli zgodovinar, dramatik, profesor in avtor več kot 25 knjig, Howard Zinn, je bil vse življenje aktivist za mir in pravičnost. Njegovo nasprotovanje vojni se je razvilo po razmisleku o času, ki ga je preživel v ameriški vojski med drugo svetovno vojno. Pozneje je sodeloval v gibanju za državljanske pravice kot svetovalec študentskega koordinacijskega odbora za nenasilje na Spelmanovem koledžu v Atlanti v Georgiji. Najbolj znan pa je kot avtor zgodovine naroda Združenih držav od leta 1492 do danes. Njegova zadnja knjiga, Moč, ki je vlade ne morejo zatreti, je zbirka njegovih objavljenih esejev o temah kot so zgodovina, razredni boj, vojna in terorizem, pravičnost in vpliv, ki ga imajo navadni državljani na oblast. Thank you. Kaj nas zgodovina uči o moči združevanja ljudi, da bi dosegli spremembe, če tudi to pomeni kljubovanje navidezno nepremagljivim čudaštvom, kot je moč vlade in bogatstva? Ključen del učenja zgodovine je, da zvemo ne le, kako so nas spravili v vojno in kako je bila naša zunanja politika pogubna za nas in druge ljudi, pač pa da zvemo, kako so se v različnih obdobjih američani upirali tej kombinaciji in da je mogoče, da državljani na določenih točkah v zgodovini organizirajo družbena gibanja, ki bodo premagala moč vlade in moč korporacij. Zgodovina delavskega gibanja ni le zgodovina porazov. To je zgodovina zelo navdihujočih bojev delovnih ljudi za pridobitev osemurnega delovnika, za organiziranje sindikatov, za kljubovanje korporacijam. Zgodovina delavskega gibanja kaže, da se je mogoče upreti korporacijam, ki imajo velikansko moč in se zdijo neranljive, kot na primer General Motors, Ford in US Steel v 30 letih prejšnjega stoletja, ki so bile videti popolnoma neprepustne za spremembe. Ko pa so se soočile z organiziranimi delavskimi sindikati, stavkami delavcev na delovnem mestu, so morale popustiti kljub vsem svojim trditvam, da ne bodo nikoli popustile. Navadili smo se, da so bili temnopolti ljudje v tej državi v različnih obdobjih sposobni organizirati gibanja, ki so povzročila zelo odločilne spremembe. V mislih imam gibanje proti suženstvu, ki je potrebovalo 30 let, da se je razvilo, od leta 1830 do leta 1860. In postopoma je postalo dovolj močno, da je prisililo Lincolna in kongres, da so osvobodili oziroma delno osvobodili sužnje. Šlo je le za delno emancipacijo, saj so črnci na jugu ostali podrejeni. Potrebno je bilo še eno družbeno gibanje v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, ki je pokazalo, da navidezno nemočni ljudje, če so se organizirali in ustrajali, če so zagrešili državljansko neposlušnost in bili pripravljeni iti v zapor, biti pretepeni in nekateri celo ubiti, lahko razvijejo silo, ki prinese korenite spremembe. To se je zgodilo na jugu, ko so se črnci združili v montgomerijskem avtobusnem bojkotu, v stavkah na delovnem mestu, v gibanjih za svobodo, v demonstracijah v Birminghamu in v selmi v Alabama in drugod. To je prineslo zares čudežno transformacijo. Imamo izkušnjo iz let Vietnamske vojne, ko je na vides neznatno protivojno gibanje zraslo v močno protivojno gibanje. To je povzročilo, da je vojaško najmočnejši narod na svetu naposle tele popustil, preklical vojno in se umaknil iz Vietnama, kljub vsem trditvam, da se ne bo nikoli umaknil, nikoli popustil. Protivojno gibanje je bilo v tem uspešno. Videli smo tudi druge zmage družbenih gibanj. Videli smo ženske, kako so se v 60. in 70. letih organizirale in oblikovale feministično gibanje, ki je prineslo novo zavest o enakosti spolov v tej državi, pa tudi kako so se bili invalidi sposobni organizirati, da so naposled dobili zakonodajo, ki jim je dala nekatere pravice. V zgodovini te države so se državljani v določenem času zbrali in uspeli premagati ogromno moč vlade in interesov bogatih. Se vam zdi, da se to danes dogaja s situacijo v Afganistanu in Iraku? To je zgodnja faza, ni se še zgodilo. Če pogledate vsa ta gibanja in jih opazujete v zgodnji fazi, so videti nekaj takega kot današnje protivojno gibanje. Videti je, da so ljudje prišli na dan z besedo, niso pa še uspeli spremeniti politike. Če pogledate protivojno gibanje proti vojni v Vietnamu leta 1967 in 68, je bilo videti, kot da ne bo prineslo ničesar. Danes po štirih letih vojne v Iraku, ima protivojno gibanje na žalost le toliko moči, da zagotovi, da demokrati v kongresu podprejo žal šibko zakonodajo, ki zahteva urnik umika. Zaradi tega bomo v vojni še najmanj leto ali dve, v tem času pa bomo dali vladi še več denarja za vojno vidim, da se protivojno gibanje danes krepi, vendar ni zraslo dovolj hitro ali pa postalo dovolj veliko, da bi prineslo spremembe v politiki. Bi lahko povedali kaj o tem, kako je vaša vojaška služba v vzračnem korpusu ameriške vojske med drugo svetovno vojno pripomogla k izoblikovanju vašega nasprotovanja vojni? Šele po vojni sem se ozrl nazaj in spoznal, da je vojna pokvarila moj um, kot ga je tudi drugim, kar se dogaja v vojnah. Ljudje postanejo čreda z neko vrsto kolektivne miselnosti, v kateri se ne sprašujejo, kaj se dogaja, ne sprašujejo se, kaj počnejo. To vodi v krutost, v bombardiranje civilistov, kar se je dogajalo v drugi svetovni vojni. V nekaterih od njih sem sodeloval tudi sam. Vojaškemu zaporu sem ušel, potem pa sem se ozrl nazaj na to izkušnjo in začel premišljevati o sebi. Zvedel sem za Hirošimo in Nagasaki in razmišljal o svojih izkušnjah. Pogledal sem na okrog po svetu in ugotovil, da tudi tako imenovana dobra vojna v resnici ni korenito spremenila sveta, potem ko je umrlo 50 milijonov ljudi. Tako sem prišel do zaključka, da je vojna jalova in da je ni mogoče odobravati. Nedavno so bila po svetu številna družbena gibanja, domoroci in revni ljudje, ki so na oblast privedli socialistične voditelje v nekaterih južnoameriških državah, kot tudi globalni protesti zaradi ekonomske politike Svetovne trgovinske organizacije in o čem sva jo že razpravljala. Zamete gibanja proti ameriški bližnje vzhodni politiki. Ali imajo vsa ta gibanja kaj skupnega? Imajo. Zelo pomembno je vedeti, da obstaja skupni interes, ki ga imajo ljudje v državah po vsem svetu. Interes, ki je skupen vsem in ki jih loči od interesov njihovih vlad. Živimo v svetu, ki je razdeljen zaradi nacionalizma in nacionalnih meja. Te meje ustvarjajo umetno enotnost med ljudmi znotraj njih. Toda to je umetno, kaj ti pravi interesni interes ljudi znotraj teh meja. Pravega skupnega interesa znotraj vsake posamezne države med elitami in ljudskimi množicami ni. Skupen interes obstaja med ljudmi po vsem svetu, ki hočejo živeti v miru, ki hočejo ekonomsko enakost in ki hočejo rešiti probleme, s katerimi se mučijo milijoni in milijoni ljudi. Mi vsi imamo skupen interes, ki sega preko nacionalnih meja in skupen interes se od časa do časa pokaže, kot se je pokazal 15. februarja 2003 ko je 10 milijonov ljudi po vsem svetu istega dne demonstriralo proti ameriški vojni, ki je pretila Iraku. In zgodili so se svetovni družbeni forumi z 10 tisoč ljudmi, ki so se zbrali z vsega sveta, da bi razglasili skupne interese, kot na primer nov svet je možen. Kar ste rekli je zelo res. Obstaja vrsta internacionalizma, ki je šele v zametku, vendar mislim, da je v tem upanje za prihodnost. Kakšen tip spremembe je potreben v naši kolektivni zavesti, da bi dosegli resnično in pravno svobodo in pravičnost, ki sta potrebni za zagotovitev trajnega miru? Sprememba v našem mišljenju bi se stavljalo za vračanje nacionalizma, za vračanje ideje o nacionalnih mejah, vizah, potnih listih in kvotah za priseljevanje. Zavračanje ideje, da je svet lahko razdeljen na 100 ali 200 različnih lokacij, od katerih ima vsaka silovito zamero do drugih ljudi. Zavračanje nacionalizma, duh svetovne solidarnosti. To je temeljna sprememba v našem mišljenju, Druga sprememba v našem mišljenju je zavračanje nasilja kot rešitve za probleme in ustrajanje na tem, da ne glede na to, za kakšen problem gre, če tudi je nekje tiran, ki zatira ljudi, odgovor na tiranijo ali katerokoli drugo nepravičnost, ki se dogaja po svetu, ne more biti sila, nasilje ali vojna. Iskati moramo domiselne in nenasilne rešitve za probleme, ki obstajajo pravite, da obstaja nevarnost, da postanemo žrtve vojne proti terorizmu preprosto s tem, da jo kritiziramo, saj to odvrača pozornost od ideje, ki bi nas lahko združila tako zagotovo kot strah pred terorizmom. Katera ideja bi nas lahko združila? Ideja, ki nas lahko združi, je splošno spoznanje, da nasilje, vojna in militarizem ne morejo rešiti nobenega od problemov na svetu da se moramo obrniti stran od nasilja in vojne ter uporabiti bogatstvo sveta za pomoč ljudem, da damo ljudem zdravniško oskrbo, izobraževanje, da ozdravimo bolezni in da damo ljudem prostor, kjer bodo lahko živeli. Ideja skupnega interesa, ideja, da opustimo vojno in namesto tega uporabimo ogromno bogatstvo, ki ga zapravljamo za vojno, zato da na svetu delamo drug z drugim in rešimo življenja milijonov in milijonov ljudi, ki zdaj umirajo zaradi bolezni in podhranjenosti. Ta temeljna ideja nas lahko združi. S Howardom Zinom se je pogovarjal Jason Francis. Vir prevoda intervjuja je spletna stran www.share-international.net. Več informacij o Howardu Zinu najdete na spletni strani www.howardzin.org. Za misel. Za misel. Zgodovina. Samostalnik po večini napačno poročilo o večinoma nepomembnih dogodkih, s katerimi nam postrežejo naši vladarji, ki so večinoma lopovi in vojaki, večinoma bedaki. Ambrose Beers American citizens after 9-11 said to the president, what can we do? What can we do to become engaged and take some responsibility? President Bush unfortunately said, go shopping. Mm -hmm. Go back to the mall. Go back to your normal lives. We'll take care of it. Spectatorship is an invitation to fear. Citizenship is how we fight the politics of fear. The politics of citizenship, the politics of engagement, taking responsibility is a much better way to deal with terrorism than hunkering down, being spectators, and allowing the government to rob us of our liberties, to rob us of our multiculturalism in the name of protecting us. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, Sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, Sir, with all this equipment, no man'll be able to swim. Sergeant, don't be a nervous nelly. the captain said to him. All we need is a little determination, men. Follow me, I'll lead on. We were neck deep in the big muddy. The big fool says to push on. All at once the moon clouded over, we heard a gurgling cry. A few seconds later, the captain's helmet was all that floated by. The sergeant said, Turn around, men, I'm in charge from now on. And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone. We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been. Another stream had joined the big muddy about a half mile from where we'd gone. We were lucky to escape from the big muddy when the big fool said to push on. Well, I'm not going to point anymore, moral. I'll leave that for yourself. Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health. But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep Neck deep, soon even a tall man will be over his head. We're waist deep in the big muddy. The big fool says to push on. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Filozofija skozi čas. 10. februarja 1950 je umrl francoski sociolog in antropolog Marcel Moss velja za enega najpomembnejših sociologov v obdobju med obema vojnama. Njegovo najbolj znano delo je esej o daru, ki ga je v letih 1923 in 1924 objavil v vodilni francoski sociološki reviji L'année sociologique. Njegov vpliv daleč presega razmeroma skromen opus del, se je objavljal zgolj kraše razprave, ki so posegale širše na območje religiologije, antropologije, etnologije in tudi psihologije, filologije, zgodovine prava in ekonomije. Marcel Mos je bil rojen v Epinalu, mestu v regiji Lorena na severovzhodu Francije. Rojen je bil v ortodoksni judovski družini. Njegov 14 let starejši stric in sociolog Emil Durkheim ga je že zelo zgodaj spodbudil v študij in kasneje močno vplival na njegovo poklicno pot. Najprej je študiral filozofijo v Bordoju, kjer je ta čas poučeval Durkheim. Študij je nadaljeval v Parizu, kjer so ga pritegnila dela dveh britanskih antropologov, Jamesa Fraserja in Edwarda Tylerja. Pod vplivom del teh dveh avtorjev je začel študirati sanskrt, primerjalno indoevropsko jezikoslovje in zgodovino religij, vendar kljub ustrajnemu priganjanju njegovega strica ni nikoli uspel promovirati z doktorsko tezo o molitvi, ki je zaobjemala znanje iz teh ved. Leta 1901 je na podiplomski fakulteti v okviru Pariške univerze zasedel katedro za zgodovino religiji neciviliziranih ljudstev in skupaj z Dürkheimom ter njegovimi študenti začel sodelovati pri izdajanju prispevkov za revijo Lane Sociologique. Prva svetovna vojna je na Mosu pustila globoke duševne rane – Ne samo, da je bil upoklican na fronto, kjer se je bojeval, v vojni je namreč padla večina predvojnih kolegov in Durkheimovih študentov. Malo pred koncem vojne je umrl tudi Durkheim. Musu je šele leta 1924, ko je bil imenovan za sekretarja sociološkega inštituta, uspelo ponovno obuditi projekt Lanes sociologik. Leto kasneje so ustanovili etnološki inštitut, kjer je v naslednjih letih Most predaval etnologijo, vse do prevzema katedre za sociologijo leta 1931 na najprestižnejši francoski izobraževalni instituciji v okviru Pariške univerze. Med drugo svetovno vojno se je zaradi svojega judovskega porekla umaknil iz javnega življenja poleg stalnega strahu pred internacijo v koncentracijsko taborišče, ga je prizadelo tudi to, da so ga zaradi njegovega rodu zapustili številni sodelavci in znanci. Njegova najpomembnejša dela so išla šele posmrtno. Mosovi učenci so v zborniku Sociologija in antropologija šele tik po njegovi smrti izdali zbirko njegovih esejev, vključno s tistim odaru. daru. Delo vsebuje Levi Strosov predgovor, ki se pojavi tudi v slovenski izdaji, eseja o daru in drugih spisov. V eseju o daru se Mus ukvarja s preučevanjem pravil obdarovanja v arhajičnih, to je predmodernih družbah. Ugotovitve in primerjave, ki izhajajo iz tradicionalnih form obdarovanja v predmodernih družbah, v katerih navadno en kolektiv oziroma klan preko svojega poglavarja obdaruje drug klan, v zadnjem delu eseja posploši tudi na moderno družbo, v kateri je ekonomska blagovna menjava ločena od neformalnih praks obdarovanja, ki so pretežno individualnega značaja. Pravilo obdarovanja po MOSU nikakor ni prostovoljno in neobvezujoče. Iz etnografskih analiz britansko-kolumbijskih indijanskih plemen ob obali Pacifika, kjer je institucija obdarovanja imenovana potlač, glavno gonilo družbenega življenja in iz ostalih etnografskih analiz arhaičnih ljudstev širom sveta in zgodovine, MOS izpeljuje tri obveze obdarovanja in sicer pravilo, da se darila podarjajo, prejemajo in povrnejo. V nekoliko poenostavljeni obliki obveza podariti darilo potrjuje vpliv tistega, ki podarja nek dar prejemniku daru, ki je recipročno obvezan, da dar ob ustrezni priložnosti tudi povrne. Darovanje zavezuje obdarovanca k povrnitvi, ki mora najmanj povrniti kot enakovredno darilo. Drugače se z obdarovanjem vzpostavlja hierarhija družbenih odnosov. Če darovalec daruje več kot prejemnik lahko vrne, potem darovalec dokazuje, da je več vreden od prejemnika. Mos sicer izhaja iz koncepta potlača, a ga iz specifičnega okvira, kakor sam imenuje, obreda totalnih uslug razširi na vsako obliko kolektivnega obdarovanja v arhajičnih družbah, ki hkrati kot sistem kolektivne menjave med plemenskimi kolektivi ureja pravno, ekonomsko, religiozno in nenazadnje estetsko življenje teh kolektivov. Zato MOS prepozna ustrezne usporednice v pravilih obdarovanja, ki veljajo za potlač, tudi v etnografskem delu polskega antropologa Bronislava Malinovska. Madžarskega, ki je na Trobrijanskem otočju v Melaneziji proučeval institucijo ritualne medplemenske izmenjave na vides nič vrednih kula verižic. Mos isto tridelno obligacijo obdarovanja posploši še na druge zgodovinske in etnološke primere ter v sklepnem delu eseja še na primere iz sodobne razvite družbe. Dva prav tako pomembna eseja, ki se vključujeta v predhodne etnološke analize v eseju v Daru, sta eseja Zafrkanski sorodstveni odnosi in programski esej telesne tehnike. Oba eseja sta bila sicer najprej predložena kot predavanji. V zafrkanskih sorodstvenih odnosih iz etnoloških primerov analizira pogoje družbeno sprejemljivega šaljenja in zbadanja med sorodniki in znanci. Namreč, kako lahko neka nadrejena družbena skupina z afrikancijami vrši neformalni moralni nadzor nad podrejeno skupino. V telesnih tehnikah dokazuje kulturno priučeno pogojenost različnih telesnih praks in drž, od hoje, teka, umivanja, plavanja, spanja, ki bi jih bilo potrebno interdisciplinarno raziskati v sodelovanju z drugimi znanostmi, posebej psihologijo. Poleg ohranitve Durkheimovega imperativa, da je družbena dejstva potrebno spoznavati kot stvari, preden lahko razumemo njihovo funkcijo v razmerju do celote, je za nadaljno antropološko vedo in širšo humanistiko pomembna teorija vzajemnega obdarovanja, ki jo je kasneje prevzel in nadgradil Claude Levi-Strauss. Njegove analize obdarovanja so postale izhodišče za urednotenje praks obdarovanja v sodobnem potrošniškem svetu. Rubriko Filozofija skozi čas pripravlja Boris Blagotinšek, filozofski forum mislec.net. Za misel, misel. Tisti, ki se ne znajo učiti iz zgodovine, so obsojeni, da jo ponavljajo. George Santayana. Santayana. Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays reveille, he's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tooty out, a tooty blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with them. He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B plays boogie woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of company B. Do do do do da da do da da do do. He blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with <laughs> and the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of company B. boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up. When he plays reveille, he is the boogie woogie bugle ball of Company B. That's boys reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Humor. Ko je bil v Rimu za eno leto za konzula izvoljen meščan Vatini, se je kmalo pokazalo, da mož ne bo kos svoje nalogi. Senat ga je že po nekaj tednih odstavil. Ob tej priložnosti je Čičero dejal. V letu vladanja konzula Vatinija se je zgodilo veliko čudo. Tisto leto ni bilo ne jeseni, ne zime in ne pomladi. Neki drug konzul pa je vladal samo šest ur. Čičero se je takrat pošalil. Tako strogega konzula še nismo imeli. Za njegovega vladanja ni nihče ne obedoval, ne večerjal, ne spal vir trikrat dvojni v.mislec.net. Set to lose my life. filozofijni ljubimci. Na predavanju Delavsko-Pankrske univerze je 14. januarja 2010 gostoval Andrej Kurilo, eden izmed najbolj lucidnih zgodovinarjev in tako rekoč hišni zgodovinar Delavsko-Pankrske univerze. Predaval je o rojstvu razsvetljenskega modela univerze in o nastanku intelektualnega proletarijata – Razsvetljensko preoblikovanje univerze se je imelo zgoditi ob koncu 17. stoletja z nastankom univerze v Haleju. Svojo dokončno podobo pa je razsvetljenska univerza dobila leta 1810 v Berlinu. Ta častitljiva institucija v svojem nazivu še danes nosi ime enega izmed njenih ustanoviteljev Wilhelma von Humboldta. Čeprav je bil ključni dosežek razsvetljenske reforme v tem, da je religiozno podmeno izobraževanja zamenjala s kulturno, je produkcija klerikov za potrebe državnih cerkva ostala njena poglavitna naloga. Hkrati pa nemškega modela univerze ne zaznamuje le zmaga kulture nad religijo, temveč tudi premoč kulture nad utilitaristično ali celo trgovinsko ureditvijo izobraževanja, kakor so Nemci zaničljivo označevali angleško univerzitetno usmeritev. A tudi znotraj nemškega meščanstva je v ideološkem spopadu med Wirtschaftsbürgertum na eni strani in Bildungsbürgertum na drugi zmagalo slednje. Humboldtov model univerze se je v grobem obdržal vse do danes, bolj natančno do uvedbe bolonske reforme, ki visokošolsko izobraževanje približuje anglosaškemu utilitarističnemu modelu. Ne glede na razlike v usmeritvah, so nemške in angleške univerze sprva služile predvsem izobraževanju aristokratskih sinov in aristokratskih višjih meščanskih slojev. Zaradi vse večje popularnosti univerz pa sta se kmalu oba sloja začela pritoževati, da jim izobraženi nižji sloji prevzemajo prestižna mesta v javnih upravah. Tako je na univerze letel splošen očitek, da po nepotrebnem izobražujejo ljudi, ki v vse večjem številu preplavljajo trg delovne sile in s tem ustvarjajo presežek izobražencev glede na potrebe družbe. V Franciji denimo je kreativna statistika vladajočega razreda svarila, da je 20 krat več zdravnikov, kolikor je pacijentov, ki bi se jih dalo umoriti, ter da je 20 krat več pravnikov, kolikor je primerov na sodišču, ki bi se jih dalo izgubiti. Strahovi so bili statistično sicer povsem neupravičeni, Politično in ideološko pa so služili predvsem zahtivi, da se nižjim slojem prepriči dostop do izobrazbe. Že Humboldt, veliki reformator Nemške univerze, se je bal prevelikega števila kandidatov za birokratska mesta. Po velikih družbenih nemirih v prvi polovici 19. stoletja pa se je ta argument prelevil v eno izmed vodilnih gesel vladajočega razreda v univerzitetnem razrednem boju intelektualni proletariat so svarili, bi se utegnil pridružiti proti režimskim silam. Bismarck Denimo je svaril pred maturitetnim proletariatom, ki ga je posredno krivil za marsikateri družbeni upor proti staremu režimu. Poročilo je spisal Cyril Oberstar. A time comes when silence is betrayal. That time has come for us, even when pressed by the demands of inner truth. Men do not easily assume the task of opposing their government's policy, especially in time of war. And I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government. What do they think as we test out our latest weapons on them? Just as the Germans tested out new medicine and new tortures in the concentration camps of Europe. Now that is little left to build on save bitterness. We are met by deep but understandable mistrust. To speak for them is to explain this lack of confidence in Western words, and especially their distrust of American intentions now. The world now demands a maturity of America that we may not be able to achieve. This way of settling differences is not just. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. Somehow this madness must cease. We must stop now. I speak as one who loves America to the leaders of our own nation, the great initiative in this war is ours. The initiative to stop it must be ours. Vaša bližnica do Zofije www.zofijini.net Delavsko pankrska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije. Pod naslovom O jalovosti pobijanja sošolcev bo v četrtek 11. februarja 2010 ob 18. uri predaval Dušan Rebolj. Filozofski inštitut ZRC SAZU in program za primerjalni študij idej in kultur, modul transformacije moderne misli, filozofija, psihoanaliza, kultura, vabita na kolokvi z naslovom Badjujevi prehodi. Kolokvi bo potekal v četrtek 11. in petek 12. februarja v Atriju ZRC Novi trg 2. Program kolokvija je dostopen na forumu www.mislec.net. Društvo kulturologov kult.co v sodelovanju z oddelkom za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v sklopu tretjega kulturološkega simpozija odpira javni razpis za najboljši študentski esej na temo Tabu in kultura. Rok odaje je 25. februar. Več informacij o razpisu najdete na www.kult.co.org. Za misel. Za misel. Iz zgodovine se lahko naučimo, da se iz zgodovine nič ne naučimo. George Bernard Shaw Prišli smo do konca še ene oddaje Zofijnih ljubimcev. Upamo, da vam je bila všeč. Vse vaše kritike in pohvale sprejemamo na naš elektronski naslov zofijniafna.gmail.com. Z vami smo bili špikerka Erneja Pirnat, tehnik Jure Augustiner, avtor rubrike Filozofija skozi čas Boris Blagotinšek, avtor poročila iz Delavsko-Pankrske univerze Ciril Oberstar in urednik odaje Samo Bohak. Naslišanje čez teden dni. Adijo! Meine Damen und Herren, mesdames in messieurs, ladies und gentlemen! izobraževalno-glasbeni variate. Zofijini ljubimci.